No la trates de controlar, ella siempre será libre. La foto no la tiene que editar, los filtros son inservibles. Si quieres algo fuera de lo normal, baby, solamente dime. Yo casi no salgo y no lo voy a negar, que por ti fue que yo vine. Eh, ya Y busca salir de la rutina. dice que la sativa la deja pensativa. Ella busca salir de la rutina, le da el cannabis, no a la nicotina. En alta siempre como su autoestima, pero conmigo se fue esta en una esquina. Ah, yo te doy lo que tú pidas, hizo que perreáramos una canción antigua. Me llama de una cuando se activa y dice que la sativa la deja pensativa. Ella prende sativa y se activa, se ve muy atractiva, es una diva. Quiere que me la perre en vibra. Y baby, pa' quemar, manda a buscar una libra. Odia la monotonía, por eso en diferentes poses yo solo lo ponía. Siempre quería repetir si yo me la comía. Y obediente seguía, y ella todavía estaba encendida. Siempre en alta, perriamos una vieja de alta. La tuve encamada y no le quise dar de alta. Mami, tú te luces cuando todo eso se te marca. Y si ves que otra ella la borra del mapa. Ella busca salir de la rutina, le da el cannabis, no a la nicotina conmigo se fue, esta baba en una esquina. Ah, yo te doy lo que tú pidas. Hizo que Ramón una canción antigua. Me llama de una cuando se activa y dice que desactiva la deja pensativa. Foto sin filtro, pa' la playa en gistro. A veces pa sin panty pa' la A ver si pa' mi casa yo la invito y yo la despisto. Baby, si me invito, sube fotos sin filtro. Pa' pa' la playa en gistro. A veces pa sin panty pa' la casa yo le invito. Todos los días algo distinto. Y no la trates de controlar, que ella siempre será libre. la foto no la tienes que editar, los filtros son inservibles. Y si quieres algo fuera de lo normal, baby, solamente dime. casi no salgo y no lo Puse solo, baby. Ey, una amiga para salir a la monotonía. Ey, ey, Young Kings. Casablanca Records, baby. One World.